kuiga mwenendo wao na kuielewa Qur'ani kama walivyoielewa wao kadhalika hadith na kuzifanyia kazi kama walivyozifanyia kazi wao na leo tutaelezea ahadith zilizokuja tutaanzia hapo hadithi zilizokuja kuelezea fadhila zao kadhalika aqwali za maulama wakiwemo masahaba namna wanavyohimiza suala la kufuata mwenendo wa masahaba na kuonyesha ya kwamba huo ndio uislamu wa sawa sawa lakini kinyume chake ni makosa na mtu kupatia kwake kutakuwa ni asilimia ndogo kuliko kukosea kama tutavyoona katika maneno aliyozungumza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kuhusu jawazu kujuzu kuchukua kutolea fatwa matendo waliofanya masahaba au kauli zao na namna alivyoeleza kwamba kadiri ya watu wanavyokuwa karibu na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wanapokuwa karibu katika kupatia na kila zama zikirefuka wakienda mbali ndio watu wanapokuwa wapo mbali na kupatia katika mambo ya dini isipokuwa warudi kwa wale watu wa mwanzo kuwaangalia namna walivyosema na namna walivyofanya kwa hiyo leo tutaanzia katika ukurasa wa nne ambao Sheikh hafidhahullah ameanza al-ahadithu fi fadlihim jana tulisoma na ayati eh, tulimaliza na alahadithu fi fadlihim hadithi zilizokuja kuelezea fadhila zao masahaba minha miongoni mwa hadithi hizo fi kutubil hadithi ndani ya vitabu vya hadithi min kutubi fadhaili sahaba kutoka katika vitabu vilivyoandika fadhila za masahaba yani kama kwenye vitabu vya hadithi ndani yake kuna kutubu madha sahaba ni kitabu fadhila kadha kitabu fadhila eh, huyu zile kutubu fadhaili sahaba ndani ya vitabu vya hadithi utazipata hadithi hizi tuzitaja hapa wa hadhihi baadhiha na hizi ni baadhi yake kwa sababu hadithi ni nyingi za kuelezea fadhila zao bali kila sahaba fadhila zake bali na kuna ujumla wa masahaba kuelezewa fadhila zao روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخان ملك البخاري ومسلم يكسم الشيخان ملك مشيخ وويلي ابن البخاري ومسلم دعا الشيخان أمسم خير أمتي قرني وتبورا خير أمتي وتبورا وأم وانغو قرني ني وقرني يانغو watu bora katika huu umma wangu ni wale walioishi karne yangu mimi kama karne itakuwa kwa maana ya miaka mia moja kwa maana eh, karne yake mtume itakuwa miaka yote ile na tisa watu wale ndio bora nambari moja tumeelewana nambari moja au kichanganya kama watu walivyozoea nambari 1 hii 1 la kizungu na nambari ya Kiswahili lakini inafahamika kwamba nambari moja watu wa kwanza nambari 1 katika umma huu ni watu walioishi katika zama zile kuanzia mwaka wa mia moja thumma alladhina yalunahum kisha wanaofuatia hao kuanzia mia moja mpaka tisa thumma alladhina yalunahum kisha wanaofuatia hao walioanza mwaka wa mia moja hiyo kundi la pili kuanzia mwaka 200 mpaka 299 ndio hizo karne tatu bora zikisema watu wa karne tatu bora ni hao au hawafanani na mtu wao katika fadhila zama walizoishi juhudi yao katika dini wara kama tutavuna maneno ya Imam Shafi rahimahullah huko mbele hauwezi kuwalinganisha na wote katika wale katika waliokuja baada yao yawezekana wao ukazidi kwenye elimu fulani hiko ni kitu kingine kinachoelezwa kwa ujumla maswahaba wote wana ilmu kuliko watu waliokuja baadaye lakini kuwa sahaba fulani kuna kitu fulani hakujua ulijua wewe inawezekana unaona maswahaba wamekufa mwanzo hata swala faradhishwa hata saumu bila shaka hawajui lakini wewe huwezi kumzidi yeye kwa sababu ana fadhila ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam na kule kumdiriki na kukaa naye hilo ni jambo bora ambalo wanaobeza ni ashia kwamba kama Muawiya alikuwa mwandishi wa mtume ndiyo nini ah ndio nini vipi wewe leo ukiwa shekhe wa kata tu huwa sio nini kwa nini uone sahaba ambaye ameandika wahi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ndio nini na wewe kuwa hivyo ndiyo nini hao ni watu ambao Allah aliwachagua wabebe ule ujumbe wawafikishie watu wengine Allah aliwaangalia akaona hawa wanaweza hawawezi kununuliwa na pesa wala nyumba za thamani wala kupewa kitu chochote cha kidunia wakaacha dini hawa hawawezi jambo hilo fa'alima ma fi qulubihim Allah alijua imani zao masahaba ni watu huwezi kuwadanganya kwenye jambo lolote kuhusu dini yao namna walivyokuwa kwa hiyo wale ni watu bora kwa maneno ya mtume amezungumza hivyo wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha watu wameelezwa kwenye Taurati wameelezwa kwenye injili eh kwamba dhalika mathaluhum fi tawrah ay tarahum ruk'an utaona wakirukuu kwa pamoja sujada na wakisujudu kwa pamoja yabitahuna fadlan min Allah wa ridwanan dhalika mathaluhum fi tawrah huwa ni wasifu wao ndani ya tawrat taurati ومثلهم في injil la wasifu wao ndani ya injil kazar'in akhraja shatwa kama mmea kwenye tawrati na kwenye injili na kwenye Qur'ani pia wamesifiwa alafu kumbe makafiri basi hata leo wasifu mtamtia dosari pia lakini Allah subhanahu wa ta'ala hawa amewaangalia anawajua Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana sehemu nyingine kwenye Qur'ani anasema hawa muhajirina hawa lilfuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula hakuna nita kama daraka wataka mke wa mtu hakuna na sahaba mtu aliyehama kufuata mke Madina pia anatajwa hata kama si jina lakini atajwa kwamba huyu bwana alichohamia sasa alimfuata mtu huko Madina mke alimwambia ukija huku utanioa alitajwa akavuliwa hayumo man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya au mke atakaye kumpata huko akienda atampata fahijratuhu ila ma hajara ilayhi basi kule kuhama kwake kutaandikwa kwa lile alilohamia mmoja tu ajulikane jina tukutajiwa alikuwepo alimfuata mwanamke fulani mwambie huko atamuoa lakini waliobaki ilikuwa ni yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula hilo ndo alilokuwa nalo hakuna mtu kwamba akifa mtume kama wasema atazengea zengea uwaziri pale ataupata au naibu hakuna hivyo masahaba hakuwa na mawazo hayo na yale yaliyojiri ya kibinadamu baina yao ni mambo ambayo yamemezwa na mema yao sababu utokee hivyo kwenye vita mara watu wamekimbia mara wafuata alafu zinateremka haya Allah anawasema alafu anawasamehe ndio maana alivyowataja tukusu kukimbia vitani akafuatishia kusamehe innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'ani inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum yeye mwenyewe Allah amewasamehe sababu anawajua ni watu wa kweli lakini ubinadamu uliwatokea lakini kwenye nafsi zao ni wa kweli lakini ni makosa yametokea hawa ndio watu ambao katika umma huu mtume mwenyewe amewataja kwamba hakuna watu bora kuliko hao kama walivyotajwa katika hiyo hadithi قال ابن حجر رحمه الله الامام ابن حجر anasema والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابه muradi na makusudio ya karne ya mtume katika hadithi hii ni masahaba wale waliokuwa karne ya mtume ni masahaba na sahaba wa mwisho kufa ni mwaka moja na kumi Abu Tufaili Am, Amru ibn Wathila hivyo eh Amru ibn Wathila al-Laythi mwaka moja na kumi ama mitume wengine alitokea India huko mwingine alitokea Sudani sanasimuhu wala al-Khurtum sasa ndio yeye atatuma mtume Khatum aliwahi kutokea huko India pia aliwahi kutokea na huku kuna manabii Kenya pia tokea hapo Ndengereko pia na Mkuranga tokea nabii mwingine pia karibuni hivi ikiita simu anazimia alitokea nabii huyo pia alikuwepo yote ah, ni shaitani watu na masi ya shaitani lakini utume masahaba walishakuwa kwa sababu ukishakuwa hivyo naye ana masahaba wake na sufia pia wanayo hiyo sisi tumediriki tumeona wallahi nakuelezea unguje hii tukiwa hivyo kwamba mashehe wapo waliosema kwamba mimi nimepigana vita vya badri na kovu ninayo au niwaonyeshe hii unguje hii lakini ukiwa muridi inatakiwa useme ah basi shekhe kwa sababu ukisema tuonyeshe umetoka nje ya nidhamu umetoka nje ya nidhamu kwa hiyo wapo walioshiriki vita vya badri pia wameunguja walikuwepo wanataja haya yote mambo ya shaitania na taifa zote munharifa yote ni makundi mapotofu lakini sahaba wa mwisho kufa mwaka 110 na mtume wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala hakuna mtume aliyekuja kutoka kwa Punjab wala wapi hakuna hivyo watu wasoma islamu wadhibiti mtu mmoja alikuwa anamuuliza yule anadai utume kule Kuranga asema aliambia mtu mmoja jamaa rafiki yangu Kipemba asema ah, kuna ndugu zangu pia Kipemba wamo katika wale maswahaba wale wafuasi wake na wale pia nkambele eh, ndio ujinga ulivyo hauchagui mahali pamoja huku tunasikia kwamba mlevi wa Pemba ni bora kuliko Sheikh wa Bara lakini kule kuna kuna wapo waliokuwa katika maswahaba wa yule mtume mkuranga walikuwemo sasa sijui hapo ikoje ilikuwaje sijui au walilewea wapi wale sijui lakini walikuwepo kule pia kwa sababu ya dhalala upotevu ulivyo wallahi mtu ambaye hajijifunza dini alini la tuqaddisu ahadan al-ardhi intakasi mtu yoyote yule inma tuqaddisuhu a'maluhu matendo yake mtu ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa rehma na ataweka baraka inawezekana mtu dhaifu kabila lake amesilimu peke yake lakini akashika uislamu akatekeleza yale yanayotakiwa akawa mtukufu kwa watu atawaswalisha hapa mbele apite na nyinyi mna vitabu vya babu zenu umekaa navyo nyumbani na haya tumeyaona tumediriki katika majumba yetu na miji yetu pia tunayaona athari za watu siku hivi lakini watu waangalie uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam haukuwa ukichagua mtu fulani wala fulani bilali asingekuwa muadhini angekuwa muadhini mtu mwingine kabisa kwa sababu mtume alikuwa nao jamaa zake anao lakini amekuwa muadhin mtu ambaye tofauti kabisa na wao kwa shakili yake ukimwona lakini akiadhini akikimu na wale walikuwa wanaitikia adhana yake wanaswali nyuma yake kwa sababu ya ule uislamu wanafanana katika lile la kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huu ndio uislamu wa sawa sawa kwa hiyo karne ile ya masahaba ni karne bora na wanayokusudiwa karne ile ni nani as-sahaba qawluhu thumma alladhina yalunahu na kauli yake aliposema kisha wale wanaofuatia hao ay alqarnu alladhi ba'dahu ni karne iliyo baada yao wa humu tabi'un na wao ni wale wanaoitwa at-tabi'un wafuatia masahaba wanafunzi wao thumma alladhina yalunahum ile ya mara ya pili sasa wa hum atba'u at-tabi'in ni wale waliofuatia at-tabi'in kwa hiyo hizi karne tatu hizi at-tabi'in kuna aima wapo kuna imamu akina imamu Shafi'i akina imamu Ahmad akina imamu Maliki akina imamu al-Auza'i naona na wengine katika aima wakubwa walikuwepo katika zama hizo akina Layth bin Sa'd na wengine katika maimamu واقتضى هذا الحديث na imehukumilia hadithi hii an takuna sahaba tukuwa masahaba afdala min at-tabi'in ndio watu bora kuliko tabi'in wattabi'una afdala min atba'i at-tabi'in na at-tabi'una ni afdhal ni bora kuliko atba'i at tabi'in hivi ndio ilivyokuwa kila yule aliyekuwa mwanzo ndio aliyekuwa bora zaidi kuliko aliye aliyefuatia kila aliyekuwa mwanzo ni bora zaidi kuliko yule aliyefuatia kadhalika hadithi nyingine ya Imam Muslim na Imam Ahmad eh, rahimahullah katika musnad yake عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم امنه للسماء nyota ndio walinzi wa mbingu fa idha dhahabat an-nujum zikiondoka nyota ata samaa ma tu'adu zikiondoka nyota itaijilia mbingu itaijilia mbingu na kile kilichoahidiwa mbingu imeahidiwa e, kwamba nyota zikiondoka kitakuja kitakuja kiyama ukisoma Qur'ani inaweza hivyo katika surati at-takwir Allah subhanahu wa ta'ala wa idha an-nujumun inkadarat nyota zikiondoka nini maana inkadarat na zikazimwa zikizimwa nyota ikawa hazipo tu ni katika alama za za kiyama wa idha an-nujumu inkadarat ay taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha kwa zikiwa mabadiliko haya yatakuja na zitadondoka katika katika sehemu zake na zikazimika kwa hiyo ikifikia hali hiyo basi e, kiyama kitakuja mbingu zikiwa kwa sababu walinzi wamfanya nini wameondoka hawapo wa ana amanatun li ashabi na mimi ndiyo mlinzi wa, um, wa masahaba wangu fa idha dhahabtu nikiondoka mimi ata ashabi ma yuadun watajiliwa masahaba wangu au litawafika masahaba wangu lile waliloahidiwa wanawachuoni wanaeleza na kusudia kutokea kama mapigano fitna na kurtadi kulipopatikana katika baadhi ya makabila wa ashabi amanatun li ummati angalia masahaba na masahaba wangu ndiyo walinzi wa umma wangu fa idha dhahaba ashabi wakiondoka masahaba wangu ata ummati ma yuadun ata ummati ma yuadun utafikwa umma wangu na kile walichoahidiwa wanawachuona waeleza ni fitan na kuzuka kwa bid'a kuenea ujinga angalia ulivyo yurfa'u ilmu ويثبت eh, aljahlu يقل العلم itaenea masuala ya alqatl watu kuuana bila sababu za msingi kuenea mambo ya uzushi ujinga kuwa mwingi kwa watu elimu kuondoshwa watu kuitaka dunia kupitia dini yeye anakusudia kupata dunia lakini anataka afanye vitendo vya dini ili ifikie dunia hayo yote katika yanafikia kwa watu baada ya kuwa walinzi wa umma wameondoka lakini wakati wako masahaba sahaba linatokea jambo mtu katika nchi yake anakusudia aende umra au hija amtafute sahaba amuulize angalia katika sahihi muslim ilivyotajwa watu walitoka basra wanaenda kumuuliza sahaba kwamba tukimpata sahaba tutamuuliza wakamkuta Abdullah ibn Umar wakamuulizia kundi la nini alqadar kwa sababu kundi kama kama khawarij rawafi wote wamepatikana wakati wa mwishoni mwa khilafa ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na makundi mengine alqadaria anauliza kwamba wao hawaamini kwamba kuwepo kadari mpaka jambo litokee ndio Allah anajua lakini hakutangulia kujua kabla ya hapo kama ajali mpaka itokee ndio ajue lilikuwepo kundi hilo qadaria mtu anauliza anamuuliza Abdullah ibn Umar sababu walinzi wapo wa dini mtu anakusudia akamuuliza kimjibu ajue hiyo ndio dini anajua hiyo ndio dini lakini baada ya kuondoka mambo mengi yameingia sikwambii mpaka sasa miaka iliyopita hapo katikati mambo yaliyofanyika watu waliojifunza uislamu wakaharibu walioingia wakasoma dini ya uislamu kwa ajili ya kuvuruga Andalus Spain nchi ikizungumza kiarabu ikizungumza kiarabu mpaka baada ya kuchukuliwa kurudi mikononi mwa makufar watu wanazungumza Kiarabu wakalazimika kuandika madictionary ya Kiarabu kwa Kiingereza ili watu wajue sasa hivi ukienda kuzungumza Kiingereza mambo yabadilika hivyo lakini nchi kizungumza Kiarabu na nchi nyingi za Afrika walizosuka masahaba zikizungumza Kiarabu na mpaka sasa zinazungumza Kiarabu kienda nchi hizo ambayo da'wa iliyofika kukombolewa na na, na, na masahaba lakini angalia kwa hiyo fitani zikawa nyingi na vurugu nyingi dini mambo ya uzushi mengi angalieni leo katika mambo ya uzushi katika dini mtu inawezekana hajui chochote katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi ikija mtu aweza kuikataa wala hajali aya maana yake anaweza kukataa dhahiri tu ilivyo akatamana anataka yeye hizo zote ni kwa sababu walinzi wa dini wameondoka hizi ni fadhila za kuwepo masahaba wamelinda dini kadhalika hadithi nyingine يا البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي مسواتكان ما صحابة وانه فلو أن أحدكم لو مجوين أنفق مثل أهد ذهبا alitoa sadaka ya dhahabu mithli ya mlima Uhud ma balagha muda ahadihim wala nasifa asingelifikia kibaba cha mmoja wao wala nusu ya kibaba cha sahaba wewe umetoa sadaka dhahabu kama mlima Uhud sahaba ametoa kibaba kimoja au nusu ya kibaba kama kilo moja tu sawa ametoa haufanani naye si kwa wingi kwa sababu ya imani aliyonayo katika katika nafsi yake wanawachuona wanasema kwa sababu ya kule kudiriki kudiriki mtume sallallahu alaihi wasallam kuna fadhila kadhalika imani iliyo katika nafsi zao na ule ukweli walionao hilo ndio ambalo limewenyanyua daraja kuliko kuliko watu wengine ni watu waliothibiti katika dini na ni watu wa kweli katika dini yao na imani yao iko juu وفي حديث الفرقه الناجيه na katika hadithi inayoelezea kundi lenye kuokoka mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wataftariqu ummati na utagawanyika umma wangu ala 73 millatan katika makundi 73 sio makafiri makafiri ni ummatu ad-da'wa wanachuoni wa al-sunna nasema wanaokusudiwa hapa ni ummatul ijaba wale waislamu ndio atakaoyawika na kuna misingi ya makundi unaweza kukuta hata makundi hata kama 500 lakini yana misingi yake yanarudi wapi katika misingi ndio panapozingatiwa misingi yake ni ipi kwa sababu hata ukichukua hata au Shia peke yake na makundi mengi sawa Sufi wana makundi mengi pia lakini je wanarudi wana wapi kwenye mzizi wao ni upi ndio mahali patapozingatiwa makundi kama manne au matano ambayo ndio asli yakatokea ya makundi makundi makundi mengine yakatokea makundi mengine kwa hiyo umma wangu utafarikiana makundi makundi na tatu kulluhum fi nnari yote hayo au wote wataingia motoni illa millatan wahida isipokuwa kundi moja hapa imaanishi mtu ni kafiri au kukaa motoni milele sababu bid'a ni katika madhambi makubwa labda bid'a mtu ambaye mukafira lakini mtu atakayekufa hana dhambi ya ushirikina amekufa na madhambi makubwa ima Allah atamsamehe mwanzo katika hisabu au atamtia motoni kwanza na kumtoharisha kwa dhambi ile kwa inawezekana watu wengine wakaingia motoni kwa sababu ya bid'a si mshirikina lakini kuna, kuna bid'a anayo ambayo haijamtoa katika Uislamu kuadhibiwa kwa ile alafu watu wakizungumza hivi kwa maana kusudiwa wote makafiri wametukufurisha kwanza kwa nini uwe wewe kwa nini uwe wewe na wewe si sisi tunazungumza watu waliokhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ukisema kwamba wakizungumza wao wanatukufurisha sote kwani wewe ni nani wewe umekhalifu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama umekhalifu utakuwepo katika makemeo haya sasa Allah ima kama akukusamehe atakutia motoni kwa ajili ya kukuadhibu lakini imethibiti ahadithi za watu watakufa na madhambi makubwa wamedumu nayo wataingia motoni kitabu cha karibu ni riyadhus salihin sababu riyadhus salihin anakaribia kuunguja nzima kila nyumba kipo utasoma milango ahadith watu ambao wamekaa motoni mpaka moto umewatafuna wametolewa ni watu wanatambaa hawawezi kutembea na wamekuwa weusi kama makaa watapelekwa peponi alafu watu watawajua watakuita watakuwa wanawaita jahannamiyun kwa sababu wamekaa sana katika jahannam watamomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu watucheka watatiwa katika mtu waoshwe warudi katika hali ya kawaida waingizwe peponi lakini wapo watatotolewa motoni hiyo ni itikadi ya sunnah wal jamaa khawariji wanakataa kama mtu mwenye kufanya madhimba makubwa ni kafiri wao lakini itikadi ya sunnah wal jamaa mtu atakayekufa hana dhambi ya ushirikina lakini alidumu na madhambi mengine katika madhambi makubwa ima Allah atamsamehe mwanzo katika hisabu au atamwingiza motoni amsafishe kwa madhambi yale makubwa alafu baadaye atolewe kwa misamaha wa Allah na misamaha ya wengine katika watu wema watopewa nafasi za kuombea za kuombewa watu ambao wameridhiwa na Allah anataka awatoe awapeleke peponi mtume sallallahu alaihi wasallam ataombea na wengine katika watu wema pia mtu atapewa nafasi ya kuombea watu kadhaa waombee watu kadhaa waombee watu kadhaa wale ambao Allah amewaridhia nataka watoe motoni lakini umepewa fursa ya kuwaombea dua hilo ndo Eh, hivyo wanavyoeleza wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa kwa hiyo utakuta fadhila hii eh, hadithi inaelezea fadhila za masahaba mwishoni mwa hadithi kwa sababu walipotaja kundi moja masahaba wakauliza wa man hiya ya rasulullah ni kundi gani ile mtume wa Allah qala akasema ma ana alaihi wa ashabi ni lile ambalo mimi nipo juu yake na masahaba wangu kama mimi nilivyo na masahaba kwa hiyo hiyo ni alama kwamba masahaba ni kundi lenye kuokoka kwa mujibu wa hadithi hii na yule yote atakayefuata wao naye atakuwa katika kundi lenye kuokoka pia kwa hiyo wito si kwamba watu fulani wameokoka wanapozungumza watu kwamba tufuate masahaba au tu, tu, tufuate as-salaf si kwamba tayari watu washaokoka wanasubiri kuingia peponi tu hakuna anasema hivyo lakini haitoi fursa kwamba wewe ukimpinga mtume usisemwe kwamba usikosolewe kwamba jamani tuachane kila mtu anaelekea kibla eh ugomvi wetu tutajuana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbona wewe mtu ukimdai wampeleka mahakamani simwachie tu mtajuana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa jambo la kidunia tu ukubali walitajeje kwenye dini kwa kila mtu aswali atakavyo jamaza kimya tu mtu atie udhu atakavyo tumnyamaza kimya tu hivyo hivyo nyinyi mnaona itabaki dini na itabaki dini kwa namna hiyo dini haiwezi kubaki dini haiwezi kubaki sababu kuna watu wanaona kama msaafu umekosewa tubaki hivyo tu kwa hiyo akija akakusalisha magharibi hapa alamna shiraha laka sadraka waj'alna aliyan sihraka utulia tutuli wasolishwa hmm? kama tukamfanya ali kuwa ndo mkwe wako maana ni aya yao pia hivyo eh? itabaki dini ya vipi namna hiyo au sala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirin biwilayati ali laysa lahu dafi na umetulia tu ah, basi wewe hujui hujui Qur'ani hujui Qur'ani lakini huwezi kukaa namna hiyo hauwezi kukaa namna dini kubainishwa ndio utaratibu tangu hapo mwanzo na watu wakorofi katika dini walikuwepo tangu hapo mwanzo isipokuwa nidhamu na mtu kubainisha makosa kuna heshima za watu na kubainisha makosa yao kubainisha makosa si tatizo ikiwa kwamba hili si sawa kama wao pia wale wanaoona kwamba si sawa pia usema ndio akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi akasema Ibn Bazi akasema Sheikh Ibn Uthaymeen kabla ya hapo maimamu wametukana akina Imam Shafi kwenye vitabu vya Mashia wanatukana kwamba ni watoto wazina makaburi ya kina Abu Hanifa yatupiwa takataka hapo Damashq Syria tu makaburi ya Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim akina yule imamu wa hadith yake tukiwa takataka zimetolewa juzi tu baada ya kutoka hasad